Ez du nahi, frantxisa inglesa, ez du nahi, liburu eta kai jako ez egin, papara, papapara. Zakuak eta zohoak, ez egin, zirkuru eta kajatu, zira helitzat, neogiak zenbakuntza, ez egin, papara, papapara. Nahi dut, jostatzean, Iri egin adiskidekin, bikaina da gure eskola. Guazen denak elgarrekin, sistuka saltoka lan egitera, leku sora garri hortara. buruketak Sobera dira pilotan gestatzean lagunekin Hori da gure placer handiena, papara, papapara. Futbolan errugian, elgarrekin, kartetan jostatzea, egun guziz, giroan nahi dugu urte guziz, papara, papapara. Nahi dut, zori hona jostatzean, irri egin adiskidekin, bikaina da gure esko denak elgarrekin, sistuka sartuka, lan egitera, leku sora garri hortara. Papara, papapara, papara, papapara, papara, papapara, papara, papapara, papapara, papapara, Ez du nahi frantzesa eta inglesa, ez du nahi liburitza eta kaiexak, egin papara papapara. Zakuak azuhoak, oizek egin zirkulu eta karatu, zirainetza neohiak zenbakuntzak, oizek egin papara papapara.